بسم الله الرحمن الرحيم دخلنا في الباب الثامن بعنوان الذب لغير الله شرك ما جاء في الذبح لغير الله Ah, avant de commencer à tambih, la dernière fois dans, avant dans le ders, euh, j'ai pas fait attention, j'ai trompé le hadith de euh, Abu Waqid al-Laythi. Je vous ai interrogé dans quel bab on l'a pris dans <laughs> Arba'a. ماذا قلت أنت؟ لا بعد في قيد أربعة في أي قاعدة ذكرتهم؟ لا رابعة pour ça quand je dis la dernière fois ça m'a m'a bloqué je vois pas le dalil dedans tu vois en fait non c'est la thalith c'est pas rabia comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il n'a pas de différence entre qui est dans les arbres qui est dans les hommes pieux et à kaza هذا المنبه au moment j'ai pas et après ça m'a travaillé je dis في الحديث لا يدل على هذا المنافقين يعني مشركين منكم كانوا اشد شركا من غيرهم moi je suis parti regarder je dis non non c'est dans le troisième en fait non. طيب آه، ما معنى في قول الله عز وجل كل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ما معنى نسكي نسكي نسكي ذبائح آه، ما معنى محياي ومماتي نعم والموت بيد الله وانا اول المسلمين لانني آه، اول المسلمين هذه الامه نعم هذه الامه اين وجد الاستدلال في هذه الايه شو الدليل فصلي لربك وانحر c'est quoi la différence entre le nahar et le zabah الحيوانات الشريسه des animaux féroces. Grosse taille. الذبح لغير الله ما حكمه مباشره في تفصيل لا من حيث لا من هذا الحكم قلت الشرك اكبر مباشره ومتفصيل مباشره من تفصيل نعم تنك جو لي الشرعي ده ذبغ لله وجاء رجل عند واحد ضيفه الى بيتنا بيته il في gauche pour lui il a fait du shirk واحد ذبح شاة ليبيعها pour la vendre il a fait du shirk إذا قال يعني بسم الله الله أكبر et s'il dit pas Bismillah al-Akbar ah ouais ne pas dire Bismillah al-Akbar c'est du shirk ah ouais attention il dit maintenant quelqu'un il veut vendre il dégrange un mouton pour le vendre sa nièce le vendre est-ce qu'il a fait du shirk ah ouais. il va le faire avec la tasmiyah mais le fait de le faire pour vendre elle est mubah le takbir c'est pas lazim parce que lazim c'est le tasmiyah bismillah طيب نواصل يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات لعنه الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه لعن الله من آوى محدثا أو محدثا لعن الله من غير منال الأرض رواه مسلم سنو علي رضي الله عنه الى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما apporté quatre paroles. Que Allah a maudit celui qui a pour pour Allah, Que Allah a maudit celui qui aura insulté ou maudit ses parents. Que Allah y a maudit celui qui aura abrité un criminel. Ou alors un mubtadi'. Que Allah a maudit celui qui changera les indications de la terre, les chemins et autres. يقول في الشرح الكلمات اللعن اللعن من الله الطرد والابعاد من رحمه الله هذا هو اللعن parce Allah c'est la malédiction que Allah azza wa jall te sort de sa rahma ومن المخلوق الدعاء والسب واللعن quand tu est la créature c'est une insulte ou une invocation contre la personne. ثم قال ذبح لغير الله أي أراق الدم متقربا به إلى غير الله سواء ذكر اسم الله عليه أم لم يذكره celui qui a gorgé pour Allah c'est-à-dire qui aura fait couler le sang en vue de se rapprocher d'Allah en fait, en vue, se rapprocher de autre qu'Allah. Et peu importe qu'il ait dit Bismillah ou pas. Même s'il égorge une bête, il dit Bismillah, sa niya, c'est takarob, le takarob il est ça ne vaudra rien du tout. Sa tasmiya ne sert à rien. Car dans son cœur, awalad namal amal bin niyat. D'accord Par contre, celui qui égorge takaroban il Allah et qui nomme autre que Allah Azza sa viande ce qu'il leur fait, c'est pas de shirk, ça ne sera pas halal. Pourquoi Car pour amener shurut, pour que cette viande soit halal, c'est nommer Allah. Puis il a une bonne niya, mais dans la télécom, il s'est trompé. D'accord Il s'est trompé. Tu vois, ça arrive, quelqu'un, par exemple, il n'a jamais égorgé, il est impressionné par ça. Et il se trompe en parlant. Il y a des ulama, ils disent que c'est valable quand même. Mais, الصحيح أن اللحم لا يحل لا يحل ولا تقولوا mima lam Allah alayhi. Ne mangez pas de ce dont le nom d'Allah n'a pas été nommé dessus. walidayhi et ses parents celui qui aura maudit ses parents wal murad bihima al um wal ab wa in alaw ce qui est voulu c'est le père et la mère et même les grands-parents وجاء في حديث من أعظم الكبائر أن يلعن الرجل أبويه فقيل يا رسول الله كيف رجل يلعن أبويه قال يلعن ابا الرجل أمه فيلعن أباه وأمه النبي صلى الله عليه وسلم قال من dit parmi des péchés que la personne va dire maudit ou insulte ses parents. Ils lui ont dit, comment cela se fait-il Elle a dit qu'en fait, la personne va se mettre à maudire les parents d'une personne, cette personne va lui répondre en maudissant le sien. Donc il aura causé par cela le larme de ses propres parents à lui. Donc il aura commis un péché. fiada c'est leurs parents. Ah, Adi. Et d'autres ça donne à cela en passant leur temps à insulter les mères et les pères des autres. Donc celui qui se dit musulman et qui agit de la sorte, en insultant le père ou la mère d'un tel, tu insulté tes parents. Tu auras insulté tes propres parents, que tu le veuilles ou non. c'est grave. قال آوى ay nasara wa hama ay awa qui aura abrité nasara wa hama c'est-à-dire qu'il aura porté soutien qui aura protégé c'est-à-dire c'est pas forcément il va faire rentrer chez lui mais il l'aura aidé d'accord il l'aura protégé muhditha bi kasdal janiyan donc soit ça aurait été un criminel ça s'en ensuite qui est recherché pour une chose qu'elle aura commise réellement et qui mérite une peine ou autre. Et si on dit muhdatha bi fath dal mubtadi'an fi ad-din wa 'ala al-akhir yakun ma'na awa radiya bihi wa sabara Donc le muhdith ou le muhdath plutôt le ce sera celui qui l'aura agréé et qui l'aura qui aura senti sur lui injustement. Donc en fait, celui qui soutient un mubtadi' تحت اللعنة والعياذ billah donc les gens qui défendent des mubtadi'a parce que leur hal est clair, clarifié d'accord enfin le fait de le défendre et de leur apporter un soutien du renfort هذا يخشى عليه ذلك نعم يقول منال الأرض indication du sol المراسم التي تفرق بينه وبين جيرانه il a été dit qu'il s'agit des délimitations de terrain par exemple tu as un terrain et de là c'est le terrain de ton voisin celui qui change cela pour avoir plus de terrain يدخل في هذا وقيل كذلك الإشارات les panneaux d'indication bon aujourd'hui c'est difficile mais dans les Corias dans les contrées dans les campagnes ou quoi il y a un panneau qui t'indique tel village trouve par là. Toi, tu viens, tu tournes le, le, le panneau. Les gens vont se perdre. T'as trop fait D'accord T'as trop fait Sur les grosses routes, tu pourras pas le faire. Mais là, c'est des gros panneaux et tout. Mais dans les petites routes de campagne ou quoi, tu peux le faire. Dans un pays comme le Yémen, tu peux le faire. Le panneau, il est là, tu peux le changer, tu peux le, tu peux le modifier. الشرح الشرح الإجمالي يخبرنا علي وعلي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يلعن كل من تقرب بذبح إلى غير الله donc en fait là il dit que Ali nous informe qu'il a entendu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam maudire toute personne qui se rapprochait par Allah ou qui se rapprochait en fait à Fon en égorgeant pour que Allah donc en fait lui l'auteur il voit que le la'anuna c'est un doa du Nabi sallallahu alayhi wa sallam mais ça peut être également un khabar comme on a dit une information que le Nabi sallallahu informe que Allah maudit cela, cela. Et Et l'auteur voit que c'est un doigt du Nabi. Et qu'il a maudit toute personne qui aura maudit ses propres parents directement ou indirectement. وكل من نصر وحمى جانيا وكل من غير مراسيمه لاغتصاب الارض ou alors également toute personne qui aura secouru protégé un criminel ou alors qui aura changé les délimitations du sol pour pouvoir prendre plus de part de terre du terrain on a dit également pour égarer les gens du chemin يقول الفوائد تحريم الذبح لغير الله يبقى لحرام دكاجي بوتك الله ثانيا تحريم لعن الوالدين مباشرا وتسببا ثالثا تحريم مناصرة المجرمين والرضا بالبدع كي interdit de secourir les criminels et de créer بدع انوفاسيون رابعا تحريم تغيير المراسم لاختساب الأراضي الغير qui n'est pas permis de changer les délimitations pour pouvoir s'accaparer des parts de terrain des autres. خامسا جواز لعن الفساق على سبيل العموم qu'il est permis de maudire les pervers de façon générale. أما اللعن المعين فمسألة خلافية والجمهور أنه لا يجوز أن تلعن معينا ولو كان كافرا tu ne maudis pas une personne en particulier même si c'est un kafir car tu ne sais pas La Allah yahdi. Alors il faut qu'il le guide, qu'il le guide par la suite. D'accord Non. Wada wal ahwat. La manière la plus prudente c'est de prendre ce col là. حتى إذا النبي صلى الله عليه وسلم لعن شخص معين الذي فعل هذا لعنة الله عليه من لعنه معين الذي يشرب الخمر و... لعنة سمس ما لعن شخص la maudit, comme il dit, il a d'un groupe de personnes. Il n'a pas dit l'arna, l'arnatullah la foulaine. C'est ça en fait qu'il te dit. Tu peux faire ça. L'arnatullah l'al-kazibin, l'arnatullah l'al-sadiqin, والشارب الخمر وكذا ça tu peux le faire qu'Allah maudisse les menteurs les voleurs ah tu dis qu'Allah te maudisse toi ah là là فهمت Une fois, le Nabi Salam, il a fait dans un dua, ça va venir Allahumma i'lan fulanan ou fulanan fulanan. Allah Azza wa Jal, laysa laka min al-amr shay. Que le décret ne t'appartient pas. Et d'ailleurs, parmi ceux-là qui ont été maudits, minhum man aslam, hasan islam. Ça va venir inchallah dans le dans le kitab. طيب الدليل الثاني من هذا الدرس عن طارق ابن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب قالوا وكيف ذلك يا رسول الله قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا Donc il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qu'une personne est rentrée au paradis grâce à une mouche. Et un autre est rentré au feu par une mouche. Et ils ont dit comment cela Au message d'Allah. Il a dit, deux hommes sont passés auprès d'un peuple qui avait un idole et qui ne s'est passé personne sans qu'il ne sacrifie pour lui. فقالوا لأحدهما قرب قال ليس عندي شيء أقرب قالوا له قرب ولا ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار كي نجي لان نوتر ساكريفي لا دي جنيا ساكريفي دونك دي ساكريفي نو سواس كي دموش دي ساكريفي دموش il on s'est passé lui il allait au feu وقالوا للاخر قرب فقال ما كنت لقرب لاحد شيئا دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنه اذا جاء الاخر sacrifie un sacrifice de rapprochement il a dit je ne sacrifierai pour personne en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala ou je n'ai sacrifié pour personne en dehors d'Allah donc de là ils l'ont exécuté et il est rentré au paradis الحديث رواه أحمد ce hadith فيه كلام من حيث ثبوته ومن حيث آه الثبوت فيه plutôt نعم le hadith il est remis en question il يقول الشاح كلمات في ذباب اي بسبب الذباب la fi ذباب c'est pas entré dans une mouche c'est à cause d'une mouche comme a كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت امراه النار في هره une femme est rentrée au feu à cause d'un chat il a pas dit dans un chat là le fi معنا بسبب صنم وهو ما نحت على صورة بخلاف الوثن فإن الوثن أعم من ذلك donc un sanam ce qui a été fait sous une forme particulière contrairement à wathan wathan c'est un, un, un, idole mais dans son plus large ça peut être n'importe quoi en fait alors que sanam c'est tout ce qui a été façonné la yajuzuhu ay la ya'tadahu qui ne dépasse pas qarrib قدم شيئا للصنم تقربا إليه c'est-à-dire sacrifie une chose pour l'idole en vue de te rapprocher de, ce, de cette idole خلوا سبيله وتركوه nous laissez passer ضربوا عنك أي قتلوه ils l'ont exécuté يقول في الشرح الإجمالي يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلين ولعلهما من بني إسرائيل مر بأناس لهم صنم فطلبوا منهما أن يقربا لذلك الصنم donc le Nabi sallallahu nous informe que deux personnes et probablement des gens de Bani Israël sont passés auprès de gens qui avaient une idole فطلبوا منهما أن يقربا لذلك الصنم ولو شيئا قليلا ils ont voulu de ces, de, de ces hommes-là qu'ils fassent un sacrifice pour cette idole et ça c'est une chose minime minime فقدم أحدهما ذبابا فاستوجب لذلك النار ودخلها وامتنع الآخر لقوة إيمانه وكمال توحيده فقتلوه فدخل الجنة l'un des deux a répondu favorablement et a égorgé enfin égorgé il a tué une mouche d'accord pour dire que le zeb là c'est plus large que le fait d'égorger. Parce qu'Allah ça c'est l'égorgement. Les gens qui font le sacrifice pour Allah, même pour autre que l'égorgement, ça rentre dedans également. D'accord Donc lui, par ce... Euh, takrib, il est là, par cette mouche qu'il aura sacrifié pour Allah, il a été voué au feu. quant à l'autre il a refusé par la force de son iman et de la perfection de son tawhid alors ils l'ont tué il entre au Jannah shahid shahid قال الفوائد عظم الشرك وإن كان قليلا ce qui montre la grandeur du shirk même si c'est une chose que tu fais qui est petite à tes yeux comme cette mouche إنما الأعمال بالنيات que le Jannah et le feu sont déjà présents mais ça c'est donné par d'autres adillah quant à ce hadith là euh, je vois pas que c'est un dalil pour la mas'ala d'autres dalil le montrent que le Jannah et le Nar sont déjà présents ce hadith là hadith-là, qu'ils ne sont pas rentrés maintenant, c'est ils sont jugés. Là, actuellement, il y a personne qui rentre au Jannah. Nar كذلك سيكون بعد الحساب بعد كل شيء donc دخلوا الجنة في ذباب أي سيدخلون أحدهما سيدخل أحدهما في النار وآخر في الجنة أما الآن فهم في البرزاخ في قبورهم donc je vois pas que le hadith Allah alam ne m'apparaît pas que le soit une preuve de cela مع أننا نعتقد أن النار والجنة موجودتان الآن ثالثا أن المقصود الأعظم عمل القلب حتى عند عبرة الأوثان que pour la chose la plus importante c'est ton intention en fait l'acte du cœur même chez les idolâtres. Pourquoi Car ils s'en fichent que tu aies égorgé une mouche ou que tu aies égorgé un éléphant. Un mché, tu fait une chose pour te rapprocher de leur idole. رابعا قرب الجنة والنار من الإنسان ce qui montre la proximité du jannah et du feu de la personne وجاء في حديث ابن مسعود أن الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعاله والنار كذلك que le feu est plus proche de l'entre vous que les lacets de ses chaussures, d'accord Et le paradis également. Il en faut peu, très peu. خامسا التعذير من الذنوب وإن كانت صغيرة في الحسبان في الحسبان de faire de faire attention aux péchés même s'ils sont petits aux yeux de la personne considère que ce qu'il a fait c'est pas grave سادسا بيان سعة مغفرة الله وشدة عقوباته عقوبته ce qui montre la grandeur du pardon d'Allah et la dureté de son châtiment Sabi'an, an al-a'mal bil khawatim, comme on le dit souvent. Les œuvres ne se présentent compte que pour leur fin. يقول مناسبة الحديث الباب حيث دل الحديث على تحريم الذبح لغير الله على سبيل التقرب والتعظيم فيكون الذبح عبارة فصرف العبارة لغير الله شرك Donc ce hadith démontre que le fait d'égorger montre que Allah, quand on dit égorger, c'est sacrifier en fait. En but de se rapprocher d'accord Le but c'est une ibada, et de glorifier la chose pour laquelle on sacrifie, cela est une ibada, une adoration, et le faire pour autre que Allah est du shirk. يقول ملاحظة remarque هذا الحديث لا يعارض قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث فقرب ذبابا وتقرب يدل على رضاه بهذا العمل وانشرح قلبه به وقلبي له Donc ce hadith ne s'oppose pas au verset dans le sens où Allah dit que celui d'entre vous qui aura mécru, à part celui qui aura été contraint, alors que son cœur étant plus de foi. Le verset de la contrainte. Car on dit que cette personne-là était contrainte, on lui a dit, sacrifie, on te tue. D'accord Donc dans le hadith, le Nabi sallam il a bien dit, qarrib, c'est-à-dire en fait c'est pas un simple, euh, le simple fait de tuer une créature, c'est le fait, mana qarrib, c'est-à-dire une chose avec une niya de te rapprocher de la chose. ما يدل على أن الشخص هذا il l'a fait avec une niya de se rapprocher de d'elle. Il a fait vraiment du kufr. Et بعضهم قالوا لم يكن الإكراه مشروعا في شريعتهم. ils ont dit, il se peut que dans leur charia à eux, il n'y ait pas d'ikrah. Tu n'as pas droit. D'accord Quand on a vu des hadiths des Bani Israël, comme ce hadith de ce jeune Roulem, qui avait qui est entre le moine et le sorcier, et ce roi qui a tué tous les gens pour qu'il y ait de la religion, ils ont refusé. Ils ont peut dire, ah, d'accord, on revient par peur de se faire couper en deux. aussi franchement, c'est effrayant. Ou alors, les gens de ce peuple, lorsqu'ils ont vu le jeune garçon se faire tuer, qui ont cru en son message, on leur a dit, soit tu rentres au feu, ou soit tu fais Rida Et ils rentrent au feu. On peut dire, non, c'est bon, je, reviens par peur du feu. Nous, en islam, on aurait le droit. Et eux, non. Mais ala anna hadha lam yakun lahum. Wallahu ta'ala alam. Que, apparemment, ceux d'avant n'avaient pas droit à cela. et pas d'ikra eux c'était tu dis la chose telle qu'elle est ou sinon tu te fais tuer tu passes à mais يبين لنا كيف رحم الله هذه الأمة comment Allah nous a fait miséricorde par rapport aux autres d'avant nous pour qui la situation était bien plus tenace نعم مفهوم هذا طيب فهذا كنا نكتفي والحمد لله رب العالمين